Meine Fresse, Junge! Wir gehen mir nicht. Ja. Yo, Jam, alles klar, Bruder? Nee, überhaupt nicht. Was ist? Hast du Bock, Party zu machen? Ey, ich hab alles verloren, Mann. Ich bin komplett insolvent. Mach dir darum keine Sorgen, Alter. Ich hol dich gleich ab. Bis gleich. Ey yo, ich niste mich bei dir ein mit Mahmoud und Fatih Und schon nach zwei Tagen nennst du Mahmoud auch Fatih Dann komm ich mit Eiern und lass Eiern dich hängen Doch du verliebst dich und hängst an Eiern wie Schwänze Ey, komm in deine Hose, Taliban im Hux Und zeige meinen Genitalbereich im Club Schlage die Kanten, trage den Mantel Komm in deine Villa mit ein paar Immigranten yeah. Farid Bang und ihr schreit es übers Telefon Der Inbegriff von Hetero, ich verzock mein Geld und schlage gegen Novolein. Ich fahr Mercedes obendrein, hab ich jedes Dope dabei. Silberner Mercedes, ich will große Felgen, doch brauch Geld und schlag den Rab wie Moses Pelham. Hey, Summer Jam und Farid Bang, Diskotheken, Tanz und Crime. Ich komme im Anzug rein, als wird das eine Verhandlung sein. Ihr tanzt den Cast, doch ich bin der Castrat. Und Frankie Kubrick, ein Castrat. Es ist soweit, zwei sind wieder im Bogenrausch. Ich zeig Größe und zieh mein Ey, guck mal, ich bin auf der Flucht und lauf besoffen in den Saunaclub. Dicke, komm mal heim und hau dann erstmal meine Frau kaputt. Leg mich hin, stehe auf und nehme dann ein Bad, denn ich stehe für Frauenrechte, so wie Ahmedinejad. Ja. Ey, du Bastard, was? Ich komme in deine Nachbarschaft und gebe deine Kollegin eine Nachbarkarte. er meine Pimmel eine Nacht so, wenn die Sekte wieder mal durch Gladbach kurz. Sag mal, Jam, und ich reite Mama schlagen, sehr geehrte Kakerlaken. Eure Distracks waren süß wie Erdbeermarmelade. Wir fressen eure Kugeln, Rapper sind nur Huren. Ihr wollt mit uns ficken, doch solltet es besser nicht versuchen. Weil du kein Vorschuss beziehst und nur als Vorgruppe spielst. Krieg Haar, heute meine Penis, all you can eat. Also Frankie, halt die Hände still, ich weiß, dass du nicht kämpfen willst, wenn ich dir eine gebe und das Ganze dann mit Handy filmst. Es ist soweit, die zwei sind wieder in biz bu halde sen Lass ich sagen, Jam und Fahrifeng Baby, ich kann dir was bieten, weil ich Drogen verkauf. Ich dagegen komm in Club mit dem Hosenstall auf. Weil ich ein Mann von Welt bin und es nach Geld stehen. Merkt dir keiner, dass die Schuhe gefälscht sind? Und während die Geschlampen auf Tischchen tanzen, benehmen sich die zwei wie Asylanten. Du musst es anerkennen, ich lerne anerkennen. Ey, du machst Party heute mit Farid und Summer Jam. Es ist soweit. Hey abends wieder im Drogenrausch. Ich zeig Größe und zieh meine Hose aus. Also sag, was willst du halbes denn? Das ist Hallo? Hallo, ich bin Summer. Yo. Oh, ich dachte, Jengis wär's wieder. Was, Jengis? Wir haben heute am Auftritt. Ja, okay. Vergiss das Farid Bang-Shirt nicht. Bis später.